вострая брама беларускі культурны кантэкст на мяжы стагоддзяў сёння янка лучына другая перадача з цыклю да 150 угодкаў паэта распавядае пра колішні фальварак неслухоўскіх а цяпер вёску мархачоўшчыну туды менскі паэт выязджаў па здароўя і натхнення для мікрафону аўтар вострай брамы Сергей Дубавец. няма тугі па прамінулым двадцатым стагоддзі. Бо ўсё лепшае, што за гэты час рабілася ў беларушчыне, само было прадыктаванае тугою па стагоддзі 19. Маю на ўвазе сам дух нашай культуры або гэты самы культурны кантэкст. У дакументальнай рэальнасці нібы тыя печы на паталішчах хат, парастаўляныя мулкія і неадушаўлёныя знакі бяды, курапаты, хатынь, чарнобыль, а за імі нібы параграфы раздзелаў, калектывізацыя, нацдэмы, партызаншчына, радыяцыя, наменклятура, лукашенко. Ходзіш паміж гэтых знакаў, а ў душы туга. Бо самая культура наша гэта туга па ідыліі, па фантастычна прыгожых краявідах, як на малюнках орды, зямля сядзібаў, па чалавечай шчырасці, як у лістах пачынальнікаў, па яснай мэце змагання, калі не мяшаюцца дабро і зло, як у бітвах 1831 і 1863, па высокім аўтарытэце культуры і адукацыі, як у полацкім калегіуме або віленскім універсітэце, па чыстаце і людскасці, самыя беларускія творцы, чыё мастацтва прасякнутае нацыянальнай ідэяй людзі гэтай тугі. Таму у владимир караткевич да прыкладу пісьменнік 19 стагоддзя а пётра сергеевич мастак 19 стагоддзя дзянон пазняк палітык 19 стагоддзя ад творцаў пазнейшага часу іх адрозніваюць рамантызм адназначнасць і першынство маралей Таму і творы 19 стагоддзя чытаюцца ўсе нібы сённяшнія. Выглядае, што напрыканцы 19 стагоддзя выразнікі беларускай ідэі моцна затужылі па сваім веку. Тугатая стала культурай на ўсю перспектыву. І цяпер ужо мы са сваёй верхатуры часу, тым не менш таксама частка тае тугі і тае культуры. Адлік усяго гэта тужэння, пачынаецца з канкрэтнага чалавека з янкі лучыны сёння мы працягнем цыкль перадачаў да 150х угодкаў паэта гэтым разам наведаемся ў фальварак мархачоўшчыну куды неслухоўскі лучына любіў прыязджаць на паляванні сёння гэта вёска пад стоўбцамі да неслухоўскіх гэтую радзівілаўскую маёмасць арандавала сям'я кандратовічаў маладыя гады тут правёў іншы знакаміты паэт уладзіслаў сыракомля. Можна нават уявіць сабе, што будынак быў той самы і што ложкі паэтаў стаялі на тым самым месцы. Можа быць і такое, што гэта была нават тая самая мэбля. Але гэта ўжо фантазіі, што да фактаў, якія папярэднічалі нашаму падарожжу, дык згадаю хіба што яшчэ такі газетны сёлета ў лютым у мархачоўшчыне адбылося здарэнне. Зіма, цемра, шостая раніцы. Адзін тутэйшы піянтос спіць пасярод вуліцы, другі едзе на сваім трактары. З прычыны напітасці абодва нічога і не заўважылі. Згадзіцеся, даволі звычайная беларуская гісторыя з незвычайнасцяў заўважу яшчэ што ў мархачоўшчыне ёсць памятны знак пра сыракомлю і лучыну двух выдатных паэтаў а мясцовы калгас носіць імя трэцяга александра сергеевича пушкіна вось бадай і ўсё што нам вядома перад паездкай на маю просьбу у мархачоўшчыну адправіўся зміцер бартосіка хутка мяне паўгады, як скончылася двае стагоддзе. І чым больш яно будзе ад нас аддаляцца, тым менш у мяне будзе шкадаванне па ім. Можа, у старасці і наведае ностальгія, але не столькі па стагоддзі, колькі па юнацтве. Зараз жа ўсё цікавае толькі наперадзе. Гэтая аптымістычная думка наведала мяне падчас чытання кніжкі янкі лучыны чыя паэзія прасякнутая жалем і тугою па стагоддзі 19 ягоным стагоддзі дзе яшчэ не сцерліся з памяці трагедыі трох паўстанняў дзе яшчэ працягвае жыць насуперак новым парадкам шляхецкая вольнасць дзе тутэйшыя паны з тутэйшымі мужикамі яшчэ не згубілі агульныя мовы дзе старыя людзі яшчэ памятаюць артыкулы літоўскага статуту а а многія не выракліся в уніі і дзе яшчэ існуе такое паняцце як святая літва менавіта так лучына у сваіх лістах называе ваколіцы вёскі мархачоўшчына дзе сям'я арандавала фальварак думаю не выпадкова у творчасці менскага паэта янкі лучыны так мала прысутнічае горад зрусіфікаваны губернскі горад менск у якім ужо адчуваецца напоўніцу прыход новага два стагоддзя, нахабнага і шалёнага, ад шумных чужых рэаліяў якога яшчэ дзякуй Богу ёсць дзе схавацца. І як строй дамоў сталічных бачыў пышных я ў браннях, дзе дагнана ўсё да звання, то хвалю задуму воблік, злёт мастацтва, шык будоўлі, але сам у думках звычных для ліцвінскай хаты простай, што ўсміхаецца праз вёрсты, вы здалёк сардэчна кажа: Мо зайшлі б, як воля ваша. Mm -hmm. едучы ў вёску мархачоўшчына я вядома ж не спадзяваўся ўбачыць падмуркі шляхецкага фальварку ці сустрэць нашчадка ў рыгора персонажа паляўнічых акварэлек з палесся мне цікава было паспрабаваць зірнуць на мархачоўшчыну вачыма чалавека стагоддзя девятнага ды каб яшчэ не спалохацца ўбачанага таму менш за ўсё хацелася сустрэць у тых мясцінах безнадзейнае савецкае бязладдзе, вёску, што вымірае, п'яных калгаснікаў ды закінуты мех двор. Пасля навалы пра мінулага два пагадзіцеся, любая прыкмета старасведчыны ў нашых краях глядзіцца дыяментам. Вяртаўся я праз шмат гадоў бадзяння ў свеце, хоць раз убачыць родны кут было на мэце, і праз вакно вагона праз імклівы дым глядзеў у далячыннем ясным веснавым мае ўсе думкі з дымам і клубаны пары плылі вось так чаргою ў родныя абшары здзівіўся я пачам не верачы сваім што наваколля ўжо інакшае зусім. Thank you. Гэтая вёска, пазначаная не на кожнай мапе, таму растлумачыў дарогу як мага больш падрабязна. Выехаўшы з Менску па трыцатай трасе ў бок варшавы, перад стоўбцамі трэба збочыць на старую варшаўскую дарогу. І праз дзясятак кіляметраў ужо ў саміх стоўбцах павярнуць налево на 54тую дарогу, што вядзе да нясвіжу. І вось тут, калі вы пераедзеце праз нёманскі мост, і трапіце ў мястэчка новы свержань, вас чакае першае прыемнае ўражанне. Вся дарога дагэтуль мала чым можа ўразіць, а ў раёне столбцаў ляншафт будзе проста непрыемны. Суцэльная прамзона, пыльныя склады, нейкія аўтабазы, бетонныя платы з пад'ёмнымі кранамі. І раптам у цэнтры новага свержання ўсё гэтае трывожнае шчасце застаецца ззаду, а перад вами вырастаюць два старыя вялікія храмы 16 стагоддзя праваслаўны і каталіцкі нездарма пабудаваныя яны абапал дарогі я міжволі сцішыў хуткасць далей праз якія тры кіляметры трэба збочыць направа дзе указальнік паказвае на вёску кісялёўку дарога пойдзе крута ўверх і там на пагорку у вочы кінецца высозная стогадовая ліпа зялёная выспа могілак і дахі немалой вёскі гэта мархачоўшчына ціхі прытулак аднэн за людское як же прыгожа тут майскім днём кветкі адкрылі келех з расою пошум зялёны ахутвае сном а веснавыя крылатыя госці гнёзды звілі над крыжамі магілка голля калыша калыскі мілосці, там, дзе надзеі разбіліся ў пыл, як тут зацішна, Не далятае тлум гарадскі тут мовай без слоў, вечнасць са свету таго прамаўляе рэхам нямых дамавінаў і сноў, і перад зрокам самотных прысутных цені ўстаюць у прадоннай імгле, здаецца там голас знаёмага чутны, поціск далоні каханая шле. Я стаяў у самым высокім пункце наваколля пад старою ліпаю ля вялізнага гранітнага валуна з жалезнаю шыльдаю. Тэкст на шыльдзе абвяшчаў, што тут бывалі беларускія паэты Уладзіслаў Сракомля і Янка Лучына падчас арандавання фальварку. Адрас дзякуй роднаму мінкульту нельга было назваць забытым азіраючы навакольны краявід вельмі беларускі някіткая экзотыка якога раскіданая ў драбностках далёка не бяскрайняга далягляду я падумаў някепска было б першае што ўбачыць у сваім жыцці менавіта гэты краявід узгоркі ды пералескі якога інтрыгуюць і просяцца каб іх пашырыць і разам з тым назаўжды застаюцца ў памяці як нешта глыбока асабістае у і для гэтага краявіду неважна, якое стагоддзе пануе навокал. Аднак вока тут цешыць не толькі прырода. Вёску мархачоўшчына ніяк не аднясеш да бесперспектыўных. Хутчэй наадварот, гледзячы на яе перспектывы, можна вельмі засумнявацца ў прагнозах менскіх аналітыкаў адносна хуткага вымірання вясковага насельніцтва. Старасветчыны тут сапраўды амаль няма. Дамы грунтоўныя, пераважна цагляныя. І паселішча ваўсю разбудоўваецца ў шыркі з грабнымі катэджамі, у шмат якіх, дарэчы, прадугледжаныя гаражы. Ад сузірання ваколіцы ў маю ўвагу адцягнула дзяўчынка, што праходзіла побач. Ці ведаеш ты янку лучыну сур'ёзна запытаўся я. Не а, адказала тая ды пабегла далей па сваіх справах пэўна зразумеўшы маё пытанне ў самым простым жыццёвым сэнсе маўляў лучыны тут не жывуць а незнаёмы дзядзька відаць пераблытаў вёску дарэчы праехаўшыся па вёсцы я вынес уражанне што яе асноўныя насельнікі гэта дзеці ды падлеткі бо дарослых і старых амаль не сустрэў яны ў полі і вось тут мяне чакала галоўнае расчараванне іхная амаль чыстая расійская мова ды насцярожаныя вочы, якімі яны віталі мяне. Трое хлапцоў каля веснічак, як на ляпідарным малюнку заляцаюцца да сваёй прыгожай аднагодкі. Ці ведаеце вы, каму паставілі помнік на гары. Так слышалі, А хто паставіў умныя людзі. А можа, чыталі іхныя вершы, школе ўспеем. Я паставіў сябе на іхнае месца, чтоб творылася ў маёй галаве ці маёй душы, калі б я даведаўся пра такую незвычайную рэч. Шмат гадоў таму у маёй вёсцы, мажліва нават на маёй вуліцы жыў паэт, які пісаў пра маю вёску, распавёў пра яе свету. Далі Бог на знаёмыя краявіды я глядзеў бы ўжо крыху і ягонымі вачыма. Таму я і асудзіў тых маладзёнаў а дзеля чаго жыць тут як не дзеля вершаў ліра песня моя ты не табою заняты свет ён з лірай не ўзгодзе людзі дбаюць паволі і пра ім у касцёля і пра песню ў гасподзе душы век паразгневаў ні малітваў не спеваў як рэальнасць шануе мазалямі здабыты даўні спосаб забыты капітал скрозь пануе кожны бледны стамлёны, а хлеб чэрствы штодзённы з палыну дымякіны і зацягваюць хмары моўчкі неба абшары, быццам змрок дамавіны. Thank you. галоўнай вуліцы мархачоўшчыны ішла кабета сярэдняга веку можа маці тых падлеткаў представьте калі ласка юрастава ірына вы тут живете давно, вы тут народились? Я тут родилась и тут живу. Скажите, когда вы доведались, что у вашей вёсцы жил поэт Янка Лучина? Ну, совсем недавно, как открывали памятник, годы два, напевно, назад. А до этого ни, ни батьки, ни дяды ничего про это не... Батьки уже знали, але я был мало знакомый, так николи к размове не приходило это. А вы сами не читали его на вершине? Может, читала, але не помню уже. Скажите, а как вы восприняли этот факт, что в вашей вёсце э, жил белорусский поэт? Ну, як ён жыў, які ён паэт, цяпер яго прызналі, дык ну нармальна, хай праслаўляецца сваёй працай. Сама таго не ведаючы, Ірына Юрасава растлумачыла мне вельмі шмат, які тут 150 гадоў, калі быў мала знаёмы, і які можа быць паэт, пакуль яго не прызналі. Ад'язджаючы з вёскі, я на пару хвілінаў прыпыніўся каля той старой ліпы, пэўна адзінай прыкметы колішняга фальварку, можа нават і пасаджанай самім лучынам. Праз дарогу за плотам маладая жанчына палола буракі. На развітанне з мархачоўшчынай я вырашыў звярнуцца да яе. А вам вядомае імя янкі лучыны. Дык вось тут жа іхны дом стаяў. Дзе? Ды вось тут дзе я буракі капаю. Такога адказу я далі Бог не чакаў. А хто ж вам гэта сказаў? допытываў я маладзіцу усе так кажуць дык вам не буракі а можа золата капаць тут трэба а не адрываючыся ад працы усміхнулася тая капалі ўжо не знайшлі нічога буракі надзейней кінуць мушу вас палі лугі паляны дзе вее вецер свой занёма на духмяны дзе шэпча пратужлівасць ля яліны хвоя малю цябе мой божа ласки я на тое калі нас кон жыцця моя ачахне сіла калі застыне сэрца што літву любіла няхай мяне цвінтар у вёсцы той прыхіліць дзе кожны ўзгорак кажа Ці ты помніш хвілі, як стрэльбай за плячыма, малады вясёлы, ты абягаў ахвотна з дзесяць міль наўкола. Мне сумна згадваць час мінуласці адмерлы, дзе столькі волі і паэзіі бязмернай, не гэткай, што пяе аб міласці аб ружах, але як спеў арла, які з прасторай дружыць, або як ветру шум у лесе па далінах, як думка над магілкай смерці ў сэрцы з сакаліным. Гэтыя радкі настолькі прыгожа чытаюцца менавіта тут, настолькі пасуюць да гэтых краявідаў, што застаецца толькі пашкадаваць пра адсутнасць лучынавых чытанняў у мархачоўшчыне. Але гэта яшчэ наперадзе, бо нічога нікуды не знікла бясследна. І-за нёмана будзе заўжды веяць свой ветер. Міцер бартосік наведаў родную вёску янкі лучыны мархачоўшчыну. Да ўсяго сказанага дадам адно дапушчэнне, якое магло б праясніць біяграфію паэта. Сапраўды ён не любіў горад, у якім працаваў у чыгуначнай канторы. Ён любіў свой фальварак і 19 стагоддзя. Цяпер сюжэт. Малады чалавек сканчае інстытут у Петербургу і адпраўляецца не ў родны Менск, а ў Тыфліс, працаваць на чыгуначных складах. Праз два гады ён вяртаецца ў Менск і тут на ганку гарадскога тэатру яго разбівае паралюш. У мінулай перадачы мы ўжо гаварылі пра тое, што паралюш мог быць сымуляцыяй паэта, які не хацеў вяртацца на працу паводле размеркавання на каўказ. Ускосным доказам гэтага служыць той факт, што з паралюшаванай лучына працягвае паляваць на ласёў з медзвядзямі, а на паляванні ён ездзіць акурат у мархачоўшчыну. І вось якая вымалёўваецца карціна. У Менску чалавек цёгаецца на мыліцах на нялюбую працу, а як выпадаюць вольныя дні, адпраўляецца на вёску. Тут мыліцы адкідаюцца ў бок, лучына расправляе плечы і перад ім разгортваецца поўная праграма здаровага жыцця. Ён купаецца ў нёмане, выходзіць на доўгія зацяжныя паляванні ў навакольныя лясы, добра харчуецца. Навокал зычлівыя паспалітыя людзі, а можа быць і тая прыгожая сялянка. Пасля ўсяго гэтага чалавек вяртаецца ў свой футарал. Устаян на мыліцы, надзявае акуляры і едзе ў Менск проціпастаўлення выглядае цалкам праўдзіва. Гэта Менск для яго футарал. А мархачоўшчына самое жыццё, святая літва і святая Беларусь, якая натхняе яго на творчасць. Вось жа пра творы лучыны пра іх эстэтычныя асаблівасці пойдзе размова ў наступнай нашай перадачы.